Fi prea mărit, o Doamne Sfinte, fi prea mărit, o Doamne Sfinte, fi prea mărit, o Doamne Sfinte, fi prea mărit, o Doamne Sfinte, pentru pământul ce ne susține, pentru pământul ce ne susține, pentru pământul ce ne susține, și flori și iarbă, și munți și mare, fi prea o Doamne Sfinte, fi prea o Doamne Sfinte, fi prea o Doamne Sfinte.